Sura hii inaanza kwa kitisho cha hiyo alqaria yani inayogonga, sauti inayogonga katika masikio ya watu, yani ndiyo kiyama. Na sura imetaja baadhi ya hali za hiyo sauti inayogonga hasa kwa mintarafu ya watu na milima. Na ikashughulikia kusimulia hao ambao mizani yao itakuwa nzito kwa kuzidi mema yao na mizani yao itayokuwa duni kwa kuzidi maovu yao na kupunguka mema yao Bismillahirrahmanirrahim Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu Alqari'a inayogonga Malqari'a nini inayogonga Wama adraka mal qari'a na nini kitakachokujulisha nini inayogonga yauma yakunu nasu kal farashil siku ambayo watu watakuwa kama nondo waliotawanyika watakunu jibalu kal ihni al manfuth na milima itakuwa kama sufi zilizochambuliwa fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah basi yule ambaye mizani yake itakuwa nzito huyo atakuwa katika maisha ya kupendeza wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah na yule ambaye mizani yake itakuwa hafifu huyo maskani yake yatakuwa moto wa hawia wama adraka ma hiya narun hamia na nini kitakachokujulisha nini hiyo ni moto mkali